Ciu baldau pli ofte pluvos en la Sahel zono? La varmigio de la climato efficas tre malsame lau regionoi. En quelcae regionoi ec positive. Tiel povus ocasi che en la Sahel zono, quiu estas uno el plei secae regionoi de Africo, subite multe pli pluvos ol hodiau. Tion montras novai computilae simuloi. Esploristoi de la Instituto pri de la climata e changigio en Potsdamo a Put Berlino vidas mecanismon qui uce plusso de pli ol unu como quin gis du gradoi povas ec efiki recte ce la supra limo de la pli altigio de la temperaturo lau la parisa tractato de uno pli da pluvo en seca regiono tio ja estas bona novajo diras la cefa autoro de la instituto en circulero, se ni per la for brulado de fossiliae brulagioi havos plida varm domai gassoi en la atmosfero, cae tiel shangigios la climato, tio povas tra kirli multa in aferoin. Riscoi, por ricoltoi mult loce pli grandigias, dangerai veter extremoi pli oftigias en la tuta mondo, sed por la seca sahel zono shainas existi la shanzo, che plua varmigio facte pli grandigos la disponeblan por la agriculturistoi cae bruto predistoi aquo quanton. Se la temperaturo al proximigas alla soila nivelo, tiam la pluvoi ene de nur malmultai iaroi povus complete shangigi, completigas cun autoro de studajo decoi da antauai computilai simuloi montris, por la caso de nebremsita climata shangio, tendenzon quiu average emas esti malforta concerne plida pluvo en la Sahel zono. La esploristoi de la instituto en Potsdamo nun pli precise analisis tiuin simuloin, kiui montras la plei grandan primultigion de pluvo, nome inter quardec cae tricent procentoi, dum aliai simuloi presentas nur malgrandan primultigion au ec malmultigion. Ili malcovris che en la malsecai simuloi cun la plivarmigio de la oceanoi kiwi circauas Africon, la pluvo en la Sahel zono subite cae forte primultigios la esploristoi el trovis mal antau tiui subitai shangigioi de la pluvoi mecanismon cius in mem pli fortigas. Se la temperaturo de la surfazo de la oceanoi pli altigas, tiam plita aquo for vaporigas. La humida aero shovigas alla continento, cie la aquo el pluvas. Se ce aquo vaporo farigas pluvo, tiam ec estas varmo tiu varmo pli fortigas la temperaturan differenzon inter la generale pli malvarmai oceanoi cae la pli varma continenta masso, cio conducas al tio, che de nove pli da humidai ventoi estas tiratai en la internon de la continento. Tio conducas al pli da pluvo, cae tiel plu. La temperaturoi devas pli altigi super certan puncton, por starti tiun proceson, clarigas esploristo. La soila gradajo por tiu sahel monsuno montrigas en la diversai computilai simuloi kiel rimarkinde simila. Shainas esti firma resulto. Regionoi kiel la centrai partoi de Malio, de Nigero cae de Ciado, kiui principe estas parto de la Saharo, pobus ricevi pro tio tiom da pluvo, ciel hodiau la centra Nigerio au la nordo de Camerunio, cie regas tropica climato, cun abunda crescado de plantoi.